Nu er det fri kvarter, lad os være stiv Jeg kører god stil, det er ikke noget du kan skrive Du får 12, hvis det hjælper på dit selvværd Så kom til mundtlig eksamen på Gulddrengs hotelværelse Du får fravær, hvis du ikke kommer og fester Nu er der vogntur bag i min Tesla Bag i min Tesla, kan se at du er klar Gulddreng er din sensor, topperne er vi klar Lige om lidt, lige om lidt får du hun på Du er fræk indeni og suden på Du skal ikke lave din lektier For du får 12, når gulddreng er din sensor Gulddreng er din sensor oh. Gulddreng er din sensor uh. Du behøver ikke at lave din lektier For du får 12, når gulddreng gang er din sensor Jeg regner ikke med, at du er god til matematik Men det er jo lige meget, baby, du har god fysik Du skal ikke være bange for din eksamen Du gør det meget bedre end min eksdame Studenterfest og alle her stive Barn, den er tom, ingen grund til at blive Og baby, du er så nem, du er så nem at gennemskue Jeg ved, du vil have, jeg giver dig lyn i din hu, yeah Lige om lidt, lige om lidt går det op For du er dum i, ikke uden på Du skal ikke lave din lektie For du får 12, når gulddreng er din sensor Gulddreng er din sensor oh. Gulddreng er din sensor uh. Du behøver ikke at lave din lektie For du får 12, når gulddreng er din sensor Gulddreng er din sensor så oh, yeah. Du behøver ikke engang at høre efter For du får 12, når gulddreng er din sensor Gulddreng er din sensor oh, er din sensor uh, Du behøver ikke at lave din lektier For du får 12, når gulddreng er din sensor Gulddreng er din sensor не лиценза Fătul, na buldoanerin senza, buldoanerin senza sensor Gulddrøng er din sensor